أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Salatu veselu na Rasulam Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. A to je El Mudellis, ili pardon, El Mudelles. Vrsta hadisa, broj 18, El Mudelles. Kaže Zehebi, kaže Zehebi, kaže uh, hadis el mudelles el mudelles to je vrsta hadisa el mudelles je osoba koja čini tedlis mi smo rekli arabskom jeziku da tedlis u osnovi znači značenju arabskog jezika tedlis znači nešto uh, prevara, obmana kaže ta vrsta hadisa el mudelles hadis kaže ma revahu ređul an ahar wa lem jesme aminhu a lem judrikhu kaže to je hadis koji prenosi čovjek od drugog čovjeka ono što nije čuo od njega. To je hadis, kaže, prenosi ga jedan ravija od drugog ravije, od kojeg nije čuo taj hadis, a u lem je drugo. Ili, kaže, nije uživio uopšte u njegovo vrijeme. Nije dostigao njegovo vrijeme. E, pojašnjenje sad. Sad će imati vebe ovdje fino, jako fino pojasniti te neke kategorije vrste tih hadisa. Pa kaže prvo, kaže, fa in sarha biti sal, wa kale haddefena hada kezzab prva vrsta. Kaže, ako bi došao mu delis, osoba koja čini delis, i kaže u tom hadisu, i rekao, haddesena, govorio, čuo sam da mi je govorio, haddesena, govorio nam je taj, taj, spomeni govori vajetu, kaže, fahada kezab, ovo je lažnjivac. Kad nađe kod nekog ravi da ovako se ponašao, da vrši tako tedlis, da kaže, eh, da prenosi hadis, da čuo od nekog ravije, a od njeg nije čuo hadise uopšte, nije uopšte živio u njegovo vrijeme, znači to ukazuje da je lažljivac. I time je završio karijeru. Odmah se obilježi lažljivac i selam alika. Provalio se kod nas, to kažu. Vojim kale an uhtumile oh, talik. Ako kaže an, što znači an, onda date od vrstu hadisa mu an an, vrsta hadisa an, od njeg se prenosi. Kaže uhtumile, oh, moguće da je čuo šta je moguće? Mogu da čuva nekog drugog. Čuva od nekog drugog, pa izostavio tog ravija koji je čuo drugog, koji je čuo od njega. Kaže, on udre ila tabekati hel judriku men huve felka. Pa kaže, pogleda se u, u, u tabek, u njegove kategorije ljudi koji živi u njegove vrijeme. Da li je on da li je on dostigao, da li je dostigao, znači da li je živio u vremenu, oni koji su bili iznad ovog, iznad njega fa in kan laqiyo faqad qarrarnahu ako ako se potvrdi da ga sreo tog od koga kaže da je prenosi a kaže od njeg an prenosi od njeg kaže ako se potvrdi da ga je sreo u životu potvrdi se u pisanju oni koji su pisali biografije ravija kaže qarrarnahu znači potvrdimo to sreo ga je u redu to ne smije smeti što rekao an od zašto bude napominja sećate kad dođe rave kaže an Neko se pa to što je tu sporno, od, an znači od prenosi od njega. Spornost u osnovi ravija, osnova da kad ravija prenosi od ravija da kaže haddefena, embeana, ahberena. Znači mora tim riječima reći, čuo sam, obavijestio me, pričao nam je. I sam ja tu minu. Kaže, fe, wa in lem yekun laqiyahu. A kaže sa druga solucija. Ako se potvrdi, utvrdi njegovo stanje, nije sreo tog raviju. Nije sreo tog raviju. Kaže fe amkana an yakuna mu'asirahu. A moguće da je bio živio u isto vrijeme, da su bili savremenici. Da, ne da ovaj umro prije njega, on živio poslije njega. Znači, moguće da su bili savremenici. Kaže je fehu o mehalu taradu. Onda je propis tog hadisa, da li mo moguće da čuo, moguće da nije čuo. Moguće da prihvati, moguće da nije prihvatljiv. Fe in lem yumkin fe mokatija. Kaže, ako nije, mo znači, ako nije mogao da je, znači, nije moguće da je živio, da su bili u savremenici, ili suvremeni svejedno, onda staje hadis tretira da je munqatija. Sa ovim an. Ali dobro što je rekao an. Ne smatra, znači ne pada pod one koji su optuženi za laganje hadisa. Onda je hadis munqatija, znači ima prijekid lancu prenosilaca. Jer ono an fali mu jedan ravija između njegi dvojci. Kaže, poput hadise koji? Kaže, ke katade te anede hurejde. Poput, uh, kad dođu hadisi, prenosi katade an ebi hurejde. To su tip ovog hadisa. Kojeg hadisa? Ovog zadnjeg. ovog zadnjeg, znači, a to je da nije, znači, nije živio kad tada, nije dostigao, nije bio suvrednik Ebu Hureyri. I kad on kaže, a ne bi Hureyrete, znači, hadi se mu Dobro, hajmo dalje. Kaže, wa hukmu kale, hukmu an, wa lahum fi dhalika agrad. A propis da dođe Ravija i kaže, kaže Ravija, kale taj taj, kale znači rekao, Kaže, ima isti propis kao an, kao da rekao an, od. A onda kaže, vallahu zalika grada. A oni u takvom prenošenju hadisa imaju određene ciljeve. Ravije koji tako prenose hadisa imaju određene ciljeve. Što to radi tako? Što im treba to tako? Što mora tako preniti? Pa onda se pojašava ta stanja. Kaže, fein kane, leu sarraha bi men haddathahu, anil musenna le urife da'fuhu što sakrije on od koga prenosi, kaže, ako je razlog tome, ako bi spomenio ime ravi od kog je prenosi, to bi, time bi otkrio, kaže, leuri fedafo, time bi otkrio da ima slabost u tom lancu prenosi, jer ravija daif. Otkrio da je ravi od koga prenosi, da je on daif. Zna se za njega da je daif. Ako je zbog toga sakrio, pa ga izbacio tog ravija, rekao, an, kaže hada garadun mezmumun wa jinayatu ala sunna ovo je kaže cilj pokužen cilj zašto je sakrio to graviju sa riječima an ili qala kaže to je cilj kaže pokuđen znači uh, sporan upitan kaže wa jinayatu ala sunna koje kaže to je e, zločin prema sunnetu kaže omen yuani zalika juriha bihi i za koje se ravi utvrde da imaju ovaj problem da kažu u, u rivajetima koji prenosu, kažu an, a sa ono an su stvari sakrili da spomenu nekog slabog ravi od koga oni prenosi, koji ga spaja do ono koji je u redu. Jer to ukazuje, ko, koga su, kojeg se ravi utvrdi tako, kaže džuriha bihi, džuriha znači ocijeni se da taj ravija, šta, da nije fiqa, da je slab. Kaže fe inna dine nasiha, jer kaže vjera je nasihat šta znači vera nasihat? Znači, treba nasihat, znači, treba obavijestiti druge muslimane, druge ravije koji prenosi hadis, da je ovaj radio tako i da zbog toga slab, da je upitan, da on ne može biti ravija pouzdan. Na to misli. A onda dalje kaže, in فَإِنْ فَعَلَهُ تَلَبٍ لِلْعُلُوِ فَقَتْ اَوْ اِهَامِ بِكَتَرْتِ شُيُّهُ Kaže, međutim, ako uradi to, šta uradi? Sakrijene spomine, znači riječ spomine an ili kale, a time mogućnost da je, da je, da je, ovaj, da je izbacio jednog ravi, jednog ravi u lancu prenosilaca, ako to uradi zbog toga, kaže Taleben lil uluvid, tražeći da mu bude senet kratak, najbolji uh, lanac prenosilaca je onaj koji što je kraći lanac prenosilaca. Što još, nekad zna, desi se da bude lanac prenosilaca, da, da u jednom, jednom uh, e, lanac prenosilaca budu 3 četiri tabina samo. A bolje da bude jedan tabin, jedan asab, jedan tabin, jedan tabi tabin. A ne da bude tri, četiri. Pa onda hoće skratiti, što ćemo na dva tibi, tabina lancu prenoslaca? Hajde da izbaci. Pa izbaci. A nije čuo od, ovog, od koga ova jedan ili dvojica prenose, pa ode odmah direktno na ono njihov šeha prenosi. I onda tu bude problem. Je on čuo od ovog, kada je izbacio jednog ili dvojicu tabina, je on čuo ovog dok on prenosi ili nije čuo? I tu nastane ova zažlama. A to je slučaj kad hoće da mu bude lanac prenosilaca, ali to znači jako skraćen. A onda u tom slučaju kaže bi en yusama shejha marratan wa yakanni yakanni ukhra se yansabahu ila sanati aw balad la yakadu yarifu tako dalje. U tom slučaju kaže do, dođe spomeni šejha, znači prvo e, izbaci ova izbaci neku gravju koji između njega. A onda onog šeha koji spominje, do koga on prenosi raviju, kaže, spomine ga, njegov, na, jednom, na jednom mjestu ga spominje njegov imenom. Drugom, na drugom mjestu spominje njegov kunije, njegov nadimak. Na trećem mjestu pripiše mu neku, neku ovaj, zanat kojim se bavi. Ako se bavi on. Recimo, onaj kožar. Mljekar. Kaže, ili mjesto, državu koju živi sa Iliđe, Iliđanin ili Ašanin. La je kadu jorefu bi. A kad taj ravija uopšte nije poznat po tim mjestima. Nego on došao, on, to je njegov, od njegovi ovaj, izuma da ubaci tako rivajet. Kaže, em salu zalike kema tekulu haddesena al Buhariju. Navedu sa primjer ovdje. Primjer toga kaže, kao da neko kaže haddesena Buhariju. Sad mi ko kaže, kaže priča, on je Buharija. Nama šta prvo pada na pamet Buharija? Ko je Buharija? Mohamed ibn Ismail. Imam Buharija. A nije, nego on misli Buharija kad je takši dubihi men kaže yubahiru naz. Tebhir znači ono kađenje, ono zapališ ono ona ono, što gori onaj dim izlazi od njega. I da kadiš, to znači tebhir. Priča nam je onaj koji je kadio ljude po mešidima, po džamijama. Na njeg misli. A ovako čovjek pogleda pa Buharija, znači neki to neki šejh Buharija, neki ta nešto. Kaže ili kaže hadesena Alijun bima veraje nehr. Kad pričao nam Alija koji je, kaže, iza veraje nehr. A u stvari misli, kaže, na rijeku. Na poznatu rijeku, na to mjesto na koje se odnosi. Kaže ili kaže hadesena, kaže, e, bi zebid. Kaže, a u stvari misli, kaže, e, to ridu mevdijan bi kus. Znači, ti kad čuješ ovdje hadesena bi zebid, pričao nam je bi, znači, bi znači sa, mjestom, Zabid, bid, mjesto za bukvalno prijevod. A u stvari ti kad spomeniš Hadesa na pričam bi Zabid, misli da ima ime bi za A u stvari on misli, kaže, na mjesto, mjesto to, mjesto koje zove bi Zabid u, kaže, u gradu Kus. Ili kaže Hadesa na Harran. a u stvari misli, kaže, na, na selo, kaže, u Merdžu. a čovjek misli u stvari da, da, da, to bio, da, da ima neki šej koje, koje ime, kaže, uh, eh, Biharran, da ime, da, tako mu ime, jel? Kaže, fa hada muhtemelun bo varraju tarkuhu. Kaže, ovakvi rivajati da se ovako spomeni, kaže muhtemel. Muhtemel znači moguće da se prihvati, da može prihvati, naravno zavisi od drugih rivajete koji prenosi i tako dalje, ako nema nema nekih grešaka. Kaže, vol varraju tarkuhu. Bogobojazno da se ostavi da kao način. Što se mora ljudima, jel ta, da je tiškoće da razmišlja, šta je spomenuo po mjestu, ili po ovom, po onom, po zanimanju, ili po nadinku, po on, što mu to treba? Da bi, jel, da bi ukazao na, na, na, na ovaj da je lanas prenosilaca da je ali ali misli znači da je skraćen kaže vomin emsilati tedlis od primjera sad navodi ravije koji su radili tedlis ovo je zanimljivo kaže od, od primjera tedlisa kaže Hasan a ne Buhuriri Hasan el Basri da prenosi od Buhuriri dođe rivajte hadisa Hasan el Basri an Hasan a ne Buhuriri kaže vo džumhuruhum ala enahum munqatija. Džumhur u lemi muhadisa je na tome da je ovaj rivajet munqatija, ima prijekit. Fali neko između Hasana i Ebu Hureyri. Šta hoće da time kaže? Znači, nije sreo Hasan Basri Ebu Hureyru. Lem jelqahu, kaže. Nije sreo Hasan Basri Ebu Hureyru. Kaže, wa kada ruvije anil Hasan, Enahu kale, a prenosi se od Hasan od Basrije da je rekao Haddesena Ebu Hureyre, pričao nam je Ebu Hureyre. Znači ima rivajat koji prenosi da je, da je rekao pričao Ebu Hureyre. Što znači ako kaže pričao, znači Ebu Hasan od Basrije, znači da čuo od Ebu Hureyre. Znači da, da, što znači da je se sreo sa njim. Faqile ana bi haddesena ehle beledihi. A onda odgovor, znači u jednom rivajatu je došlo potvrđeno. Da je Ebu Hureyre, da je Hasan al-Basri rekao pričao nam Ebu Hureyre. I taj rivajet, a vredosno, ostalo sve vredosno. Taj rivajet ukazuje da u stvari Hasan Basri sreo Ebu Hureyru. A svi ostali rivajet ukazuje u stvari da Hasan Basri nije sreo Ebu Hureyru. A to, je, a to je mnogo hadisa. To je mnogo hadisa u pitanju. E sad, znači, pojavio se jako veliko razilaženje. I, e, I tu se lomi velika skupina hadisa, veliko broj hadisa na ovom. Da li je ovo vjerodostojno ili se tretiramo katijemno? Katijem, znači, imao prekid lancu prenosilaca. Pa kažu za ovni koji kaže da je Mokatija, za ovaj hadis koji mi došao da je rekao Hasan Haddesena. Hasan Basri da je rekao priča o Nebuhurire, kaže taj hadis, ta, u tom hadise misli, kaže, stvari. Kada kaže Hasan Basri Haddesena, kaže, misli, kaže, ehle beledih. Priča one, znači ti joj reći Hasan Basri, priča ne su nam a, oni koji su živjeli u mjestu gdje žive buhurere, ono što priča buhurere. Kada pa ne mogu da će objasniti, jer on nije sreo, kaže buhurere. A u stvari, jel, po pitanju ovdje Ebu Hurere, znači ima jedno veliko razilaženje. Ihtilafun tabil, ova mesela, znači može predavanje držati kompletno. Da li je Ebu Hurere, da li je Hasan Basri čuo od Ebu Hurere? Pa su o tome pisao Hafiz Zajla'i u Nasbu Raja knjizi, poznata ona knjiga. Šta? Šta? Pa govorili o tome, znači, e, govorili o toj temi, znači, e, gdje on, e, gdje imam Zajle i sakupio, znači, sferi rivajete po pitanju toga. Da li je čuo, da li nije čuo. Uglavnom, Ibn Hajar je nagio stavu da u stvari Hasan al-Basri da je potvrdio, da je čuo od, od, od Ebu Huriri hadis. Dokazuju ti to sa hadisom, hadis od Muhtale'at, od, koji Nesai bilježe svome sunem. I dokazujući time što, što je Hasan al-Basri rekao, ima njegove riječi, kaže, lem esma min ebi hurere gajru hadil hadis. U tom hadisu muhtaleat. Kaže, nisam čuo od Ebu Horeire osim ovog hadisa. Što znači da je čuo od Ebu Horeire. A to ukazuje da ostale stvari koje, znači, mimo ovog hadisa da nije čuo. Znači, da mu fali u lancu prenosi laca. A kaže Ibn Hađer, eh, ovaj eh, lanac ovog hadisa, kaže, la matma, la ma, uh, eh, mat, um, la mat'an an, eh, min ahadin fi ruvati. Nema, kaže, na, nema, ne može se pričati jednom ravi da kažemo da je slab. Wa yadu anahu samia min Abi Hurajra fi al jumla, kaže podržava to što je, da je čuo od Abu Hurajre uopćeno. Glavno veliko je razilaže po toga. Da li je znači Hasan el Basri čuo od Abu Hurajra? A to izađe znači vraća se mnogi hadise. Uh, jer su stvari potvrdilo na, dru, na drugim mjestu da je, da je Hasan el Basri uh, eh, ako nije čuo od Abu Hureyri, Znači, podružite, da li je čuo Hasan al Basri od Osmana ibn Afana? A kada je ubijen Osmana ibn Afana? Da li je čuo od Alije radijalahan? Da li je čuo od Aqila ibn Abi Taliba? A od Adula ibn Abasa? Pa se potvrđuje da je čuo od njih četvorce. Čuo je Hasan Basri od Osmana, od Alije, od Aqila i od Ibn Abbas. Abasa radijalahana. Uglavnom, duga tema po pitanju ovog. Recimo, uh, Tirmizi naginje stavu da Hasan Basri nije čuo od Ebu I tako, znači, ogromno veliko razilaženje po toga ima. Ovaj, e, jedni i drugi imaju argumente. Da ne završimo s time, da završimo ovaj tekst riječi, ovo govorim što došao u fasnoti. Kaže, wa kad ju eidu te disele smaju la džuhal ravi thika, fetorudu haberuhu sahiha. Kaže, tedlis, ovaj tedlis, tedlis zašto napravio puno problema. Kaže, e, tedlis asma. znači taj tedlis da se imena, da se spomenu neka imena e, od nepoznati ravija. A taj uravija u stvari bude fika. Kaže, fe, fe yureddu haberuhu sahi. Pa zbog toga što, je, što se spomine njegovo ime koje nije poznato, uh, nije poznato, nije zabilježeno, ocijen se da je, da je on da je neprihvatljiv, a u stvari on je fika i od njega pouzdano što se prenosi. Kaže, hadihi mefsedetu. Ovo je, kaže, velika šteta. Kaže, vola kinaha fi gajri uh, džamiju uh, Buhari. Međutim, kaže, jel ovo nemamo u, kaže, ovaj, nemamo ovo u u džami Bukhari, odnosno Sahih Bukhari. Kaže, eladi te karre enem mevdu'ahu li siha, koji znači, e, postavio u osnovu knjigu, znači da, da spominje samo vjerodostojni predmet. Fine ređule kad kale fi džamihi haddethen Abdullah wa arade bihi uh, ibn Salih uh, Misri. Znači, imamo kod Buharije, kod Buharije imamo često da je on spomenuo to što se naziva tedlis u imenima. S tim da kod Buharije, znači, Buharija to izabiru, posebno i navodio samo nerivati gdje je potvrđeno da je taj ravija zaista čuo od toga koja prenosi, samo ga spomenuo drugom imenom. Ili kaže, kaže, Hadesena Jakub, misli na Ibn Kasiba, i kaže, a, znači, a on njima kaže, fihima lin, vobi kulli li adlisu munafinu lihlas, lima fihi minete zejun. Znači, a, znači a, uglavnom, kod Buharije, znači, on je izuzetak, ako se nešto nađe od ovih spornih stvari, da je izuzetak, jer je to Buharije na poseban način izdvajao i uzimao, i čak ako se spominje nešto, liči na te dlise. A onda kaže, kaže, vobi kulihade, kaže, u svakom, u svakom smislu eterlis, vrsta ovog, vrsta ovog načina prenošenja hadisa, munafine hlas. Ona kaže, negira iskrenost u prenošenju hadisa. Nešto mut, ono što nas je kod nešto mutno, muti nam s ovim prenošenjem. Lima fihi mine tezein. Jer se hoće sa terlisom, u stvari da se ukraci hadis. Hoće da izgleda hadis da ono pravo rivajet, ono, ne, kaže, jasan ko sunce, dobar rivajet pravi hadise tako da a u stvari kad su otkrio stvari ima tu neke ima nešto što je što je mutno zato je nazovete liz nešto koje ima vid nekakve obmane neke kakve prevare narod nije svaka vrsta u tom je sa poenta da ti skontaš u usitim rivajetima kada je te liz sporan kada nije sporan kada je upita kada nije upitan i s ovim se završio ovu vrstu hadisa svane kalahum dan tiash kada je nante tako da tu bude Andalusam Andalusam Andalusam